على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaže plemeniti gospodar Al-Hakumu Tekathur Zaokuplja vas nadmetanje. Hatta zurtumul meqabir dok grobove ne posjetite. Kella seufe ta'lamun. Ne valja tako, znaćete sigurno. Thumme kella seufe ta'lamun. Ta I još jednom, ne valja tako, sasvim sigurno ćete saznati. Kalla lau ta'lamunna ilma liyaqin. Ne valja tako, vi ćete veoma sigurno to znati. Letarawunna al-jahim, sigurno ćete džahennem vidjeti. Thumma letarawunnaha ayna al-yaqin. I još jednom, vi ćete džahennem očigledno vidjeti. Thumma letus'alunna jeume idhin anin na'im. A zatim ćete toga dana o blagodatima sigurno biti pitani. Al-hakumu tekathur. Zaokuplja vas nadmetanje. Kakvo nadmetanje zaokuplja ljude? Zaokuplja ih nadmetanje u imetku. Nadmetanje u tome ko je ugledniji, nadmetanje u tome ko ima više, nadmetanje u tome ko više zna, ko bolje umije. Za okuplja ljude nadmetanje i Allah kaže za zaokuplja vas nadmetanje. Zašto? Zato što vi Dunjaluk volite. Volite ta ovo svjetska uživanja koja vas zaokupljaju al hakum takathur za okuplja vas nadmetanje hatta zurtumul meqabir dok grobove svoje ne posjetite. Za okuplja vas nadmetanje dok grobove svoje ne posjetite kada ćete saznati pravu vrijednost onoga u čemu se trebalo nadmetati. Uzvišeni Allah ovdje kaže dok grobove svoje ne posjetite a nije rekao ne nastanite. Zašto? Zato što vjernik ili ljudi općenito nakon što umru i budu pokopani, žive zagrobnim životom, životom u Berzahu, koji je samo jedna stanica prije ono svjetskog života, koja je stanica prije proživljenja ljudi na sudnjem danu. I zato Allah u ovom ajetu kaže dok grobove ne posjetite, ukazujući na to da oni neće stalno biti u grobovima, već određeno vrijeme, nakon čega će izaći, to jest biti proživljeni i onda biti u vječnosti na jednoj strani ili na drugoj, u džennetu, vječnom uživanju ili u džahennemu, Allah da nas sačuva vječnoj patnji zaokuplja vas nadmetanje dok ne posjetite grobove svoje. Kalla se ufe ta'lamu. A ne valja tako. Znaćete sigurno. Kada vidite nagradu za one koji su se zaokupljali ovim stvarima na svijetu ovom. Ne valja tako, kaže dalje plemeniti gospodar, sasvim sigurno ćete znati. Pa zatim opet kaže Kella seufe ta'lemun Ne valja tako. Jedino mjesto u Kur'anu gdje uzvišeni gospodar tri puta za redom kaže Kella ne valja tako jeste ovo mjesto u Kur'anu. Jeste ova sura u Kur'anu. Zbog čega? Da čovjek zna i ne dozvoli sebi nikada da ga zaokupi ovaj svijet u odnosu na onaj svijet. Da ga ne zaokupi nadmetanje na ovom svijetu od nastojanja da uradi dobra djela i ono što će mu koristiti na onom svijetu. Letera unnel džahim. Vidjet ćete sigurno džahennem sasvim sigurno ćete vidjeti džehennem svi. Zašto, zašto nam gospodar spominje džehennem? Zato da budemo svjesni i znamo da konačnica, ako nije dobra, da se trebamo od nje sačuvati. Da konačnica onoga što radimo i prema čemu idemo, ako nije dobra, da moramo svoj tok u životu usmjeriti, promijeniti na ono što je dobro. Zašto? Da ne bismo stalno bili u džahennemu, ne daj Bože. Da se ne bi nama to desilo. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ I još jednom vi ćete sasvim očigledno džahennem vidjeti. Kažu islamski učenjaci, da će svi ljudi, bez izuzetka, bili vjernici ili nevjernici, vidjeti džehennem. Kako? Ako budu nevjernici, onda je jasno. Jer Allah je obećao onima koji budu negirali njega i njegovog poslanika tu kaznu i ponudio im je na ovom svijetu priliku za pokajanje, do kraja života čovjek ima priliku za tim pokajanjem. A šta je s vjernicima? Zašto će i kako će vjernici vidjeti džahennem? Kaže uzvišeni Allah u suri Merjem Wa im minkum illa variduha Svako od vas doći će do džahennema. Kako će vjernici vidjeti džahennem? Kaže plemeniti gospodar suri Merjem wa im minkum illa variduha svako od vas će do njega doći kako će doći do džahennema kažu islamski učenjaci na dva načina tako što će ne daj Bože neki od vjernika zbog velikih grijeha biti kažnjeni a nakon toga izvučeni i spašeni od džahennemske vatre a drugi su oni koji će prelaziti preko Sirat Čuprije, mosta koji je tanji od sablje, tanji od lake, a oštriji od sablje, preko kojeg će prelaziti vjernici različitim brzinama, s shodno dobrim dijelima koja su radila, s shodno dobrim dijelima koja su radili na ovom svijetu. To su dva načina kako će vjernici vidjeti džehennem. Drugo je da će vjernici kao i nevjernici u zagrobnom životu, u kaburu, u berzehu vidjeti džennet i vidjeti džehennem. Pa je rekao poslanik, ali i salatu wasalam, kabur, grob, je bašta od džennetskih bašti ili to je rupa od, džennec, od džehennemskih rupa vjernicima će biti pokazano mjesto u džennetu i mjesto u džahennemu. A isto tako nevjernicima će biti pokazano mjesto u džennetu i mjesto u džahennemu. Međutim, Allah će vjernicima pokazati mjesto u džahennemu koje bi im pripalo da nisu bili vjernici. I pokazat im mjesto u džennetu koji ih čeka na sudnjem danu a nevjernicima obratno. Na taj način vjernicima će biti povećana uživanja u tom zagromnom životu, a nevjernicima isto tako. Poruke ove sure jeste da ne budemo zaokupljeni onim što je na ovom svijetu, nad onim što je na onom svijetu, na, onom, na ovom svijetu živimo. Međutim, ne smije nas ništa što radimo na ovom svijetu zaokupiti od onog svijeta. Kella bel tuhibbuna al vi volite ovaj svijet, wa tadarunal akhirah, a ostavljate onaj svijet. To jeste vi volite ovaj svijet više od onog svijeta. A ako biste voljeli prirodno ovaj svijet, ali ne zapostavljali onaj svijet, ne biste ga voljeli više od onog svijeta, onda vi ne biste imali nikakvog ukora. Poruka ove sure jeste da će ljudi biti pitani o svim blagodatima, koliko su zahvalni. Ko je taj ko nam je dao blagodati? Jesmo li zahvalni na tim blagodatima? Sve blagodati su od plemenitog gospodara. Pa koliko je neko zahvalan. Kako biti zahvalan? Zahvalan se bude na pet načina. Prvo, priznanje da je blagodat od uzvišenog Allaha. Drugo, voliti uzvišenog Allaha zbog toga što je dao tu blagodat. Treće, spominjati da je ta blagodat od Allaha. Četvrto, voljeti Allaha zbog toga što nam je dao blagodat i peto uzvišenom Allahu biti pokoran uzvišenom Allahu biti pokoran i blagodat koristiti u pokornosti uzvišenom Allahu a ne u bilo čemu drugom molim Allaha da nas učini i sve vjernike zahvalnim na njegovim mnogobrojnim blagodatima, a naročito na blagodati vjerovanja. Nurun ala marri zamani ta'allaqa للصالحات وللمكارم والتقى نور على الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من